Seán agus an Diabhal. Do chónaigh feirmeóir in aice Carraig na bhFear. Feirmeóir an-thábhachtmhar ab ea é. Tadhg de Barra a thugaidís air. Do ráinig ná raibh an iomarca muirín air, beirt mhac, Seán agus Dónall ab ainm dóibh. Dónall dob ainm don fhear críonna agus Seán an fear óg. Do bhí Seán beagán fiain ann féin. Ní raibh aon dúil in airgead aige. Do chaitheadh sé an scilling i gcónaí nuair a bhíodh sí aige. Saghas cníopaire ab ea Dónall agus ciall ar fad ab ea é. Do bhí an t-athair an-bhaoch do Dhónall toisc bheith chomh baileach agus chomh ceanúil ar an airgead agus ba bhaochaí a bhíodh an mháthair do Sheán Nuair a bheadh aon ghnó le déanamh lasmuigh a bhainfeadh le margadh nó aonach sé Dónall a chuirfí amach. Ar aon tslí nuair bheadh coirce dul isteach go margadh Chorcaí sé Dónall a chaitheadh dul leis. Dúirt an mháthair go raibh Seán loite agus ná beadh aon mhaith go deo ann mura leogfí amach é agus a thaispeáint dó conas an gnó a dhéanamh. Tá sé chomh maith agat, a dúirt sí lena fear, é a scaoileadh isteach go Corcaigh amáireach le hualach arúir agus a ghnó a mhúineadh dhó. Sea, thoiligh sé chuige, i dtaobh is ná raibh sé sásta. D'imigh Seán agus níor tháinig sé an lá san, áfaigh, go dtí lá arna mháireach agus do bhí easnamh mór ar an méid airgid a dhein an t-arúr dó. Sid é an uair dheireanach agat a gabháil amach, arsan t-athair. Coinníodh istigh é ar feadh ana-thamaill arís. Níor leogadh amach a déanamh aon ní é. Agus do thosnaigh an mháthair ar bheith ag áiteamh gurb fhearr é scaoileadh amach. Cuireadh le hualach eile arúir é, agus má cuireadh, b'é an cleas céanna é, nó ní ba mheasa. Sin deireadh leis anois, a dúirt an t-athair. D'fhan an scéal mar sin ar feadh roinnt blianta, agus ní leogtaí amach in aon chor é a déanamh aon gnó go mbeadh aon airgead le láimhseáil aige. Do bhí Dónall mar mháistir ar fad ar an áit. agus 'na chomhairle ab ea chuiridís gach aon ní. Ní raibh an tseanbhean sásta. Dúirt sí gur ceart triail eile a bhaint as Seán agus b'éigean don athair é a scaoileadh uaidh arís agus do ráinig gur ualach arúir a bhí aige a dul go Corcaigh. Do dhíol sé an t-arúr agus má dhein níor tháini' sé abhaile agus ní raibh sé tagtha ar feadh seachtaine. Chuathas á lorg. Theip é a fháil, agus bhí an capall díolta aige i dteannta an arúir agus an méid airgid a dhein sé don arúr agus an capall ólta aige. Ní raibh aon tuairisc acu cár ghaibh sé. B'in mar a bhí. D'imigh sé nuair bhí deireadh caite aige agus anonn leis go Sasana. Chuaigh sé san arm. Tar éis tamaill do cuireadh go hÉirinn arís é. Bhí cuid den arm ag teacht ann agus do tháinig sé ina measc. D'fhan sé in Éirinn ar feadh roinnt bhlianta san arm. Ní bhíodh aon ábhar airgid aige mar d'ólfadh sé an phingin fé mar a thuillfeadh sé. Agus dúirt saighdiúir eile a bhí ann leis a leithéid seo, dúirt sé, Tá an diabhal sa chúinne úd thíos agus níl aon uair a raghfá ag triall air ná go dtabharfadh sé airgead duit. Agus dein do mhargadh leis chomh maith is d'fhéadfair. Chuaigh Seán fé dhéin an chúinne. An bhfuileann tú ansan ar seisean. A Dhia táim i gcónaí arsa an seanabhuachaill. Tá easpa airgid orm a dúirt Seán. Má tá ní bheidh a dúirt sé. Tabharfadsa fuíollach airgid duit. Cad iad na coinníollacha ar go bhfuilim cun é fháil arsa Seán leis. Ó, a dúirt sé, ar coinníoll go gcaithfidh tú dul liom i gcionn seacht mblian, idir chorp ceart. Níl aon deabhramh air sin mar mhargadh, arsa Seán, ó dhuine macánta mar thusa, agus nílim chun aon airgid a thógaint uait ar na coinníll sin. Bhí Seán ag imeacht. Ghlaoigh sé thar n-ais arís air. Ná himigh, a dúirt sé. B'fhéidir go bhféadfaimís margadh a dhéanamh. Déanfad margadh eile leat anois. A leithéid seo, a dúirt sé, Má thugann tusa seacht mbliana gan na hingne a ghearradh dhíot féin, gan tú féin a bhearradh, a dúirt sé, gan do chuid gruaige a ghearradh, gan t'aghaidh a ní, agus gan éadach a athrú, Tabharfadsa fuíollach airgid dhuit i gcaitheamh na haimsire sin, agus beam glan le chéile má dheineann tú na geallúna so nó na geasa so atá curtha agamsa ort a chomhlíonadh. Beam glan le chéile, a dúirt sé, ní bheidh aon bhaint agam leat. Bíodh ina mhargadh, arsa Seán. Fuair sé airgead láithreach baill agus má fuair, do thosnaigh sé ar é ól. Agus chomh tiubh is d'fhéadfadh an diabhal é a thabhairt dó bhí sé óltha. I ndeireadh báire, do cuireadh amach as na saighdiúirí é le neart óil. D'imigh sé air, ba chuma leis, bhí an t-airgead aige gach aon nóimeat ba mhaith leis, agus bhí sé ag siúl leis chun go bhfeaca sé ionad breá ag duine uasal. Bhí abha a rith trína chuid tailimh agus do cheannaigh sé an iascaireacht agus do thosnaigh sé ar iascaireacht timpeall na h-abhann. Ba ghairid gur tháinig an duine uasal a triall air á stop. Níl aon bhaint agat le hiascaireacht na h-áite sin, a dúirt sé, pé h-é tú. Airiú shíleas, arsa Seán, ná raibh a bhac orm iascaireacht do dhéanamh pé uair ba mhaith liom, dá mbeadh mo dhóthain airgid agam cun díol as. Agus a ndíolfair, a dúirt an duine uasal. An dóigh ach díolfad, a dúirt sé. Má thá díol fiacha agat le héileamh, ó thá tá, ar seisean. Nó an mór atá uait. Níor mhór dom, a dúirt an duine uasal, céad púnt a fháil ar iascaireacht na habhann so. Airiú cad é an céad púnt, arsa Seán. Tabharfaidh mé agus cúig chéad. Ó, bíodh agat mar sin, arsa an duine uasal. Thug sé dhó é agus do chaitheadh Seán a lá agus a shaol fan na habhann ag iascaireacht. Bhí sé ag dul in ainnise, féasóg agus gruaig ag fás air, an aghaidh ag dul i sailitheacht agus na hingne ag dul i bhfaid, an t-éadach ag cuimhneamh ar bheith ag imeacht 'na dhorn giobal. Ach bhí sé sásta. Ní thagadh éinne na ghoire amach san aimsir bhí sé ag féachaint comh fiain comh salach san. Do ghlaodh sé rudaí beaga, leanaí nó páistí fásta, cun dul a d'iarraidh tobac dó go dtí siopa. Théidís. gine a thugadh sé dóibh chun tobac a thabhairt chuige, ní thógadh sé aon tsóinseáil as an ngine nuair a thiocfaidís ar n-ais léi, agus ba ghairid nuair a chuaigh an ráfla amach cad a bhí aige a dhéanamh go mbíodh páistí an bhaile timpeall air, an oirfeadh tobac duit? Sea, ní oirfeadh ar aon tslí. Thosnaigh sé ar tithe beaga a dhéanamh in aice na habhann. Do stop an duine uasal é. Ceannóidh mé inse na habhann ar fad uait, a dúirt sé leis an nduine uasal. Bhí an t-aon uair de dá chroí an te. Cad a thabharfair dom? arsan duine uasal. Tabharfaidh mé míle punt duit air, a dúirt sé. Ní fhéadfainn scarúint choíche níos fearr léi, arsan duine uasal. do cheannaigh. Thosnaigh sé ar bheith ag déanamh na dtithe agus á líonadh isteach den airgead fé mar a bhí sé á fháil ón ndiabhal. Bhí na blianta ag imeacht agus do bhí an ráfla amuigh gur airgead ar fad é. Bhí triúr iníon ag an duine uasal. Ní dhéanfainn choíche ní b'fhearr do dhuine acu, a dúirt sé, ná í a thabhairt le pósadh dho. Chuir sé fios air. Tháini' Seán ag triall air. N'fheadar, ar seisean, agus ní as san ba cuma liom dá ndéanfainn tá triúr iníon anso agam arsa an duine uasal, agus do thabharfainn do rogha duine den triúr duit nó an bpósfá é, a dúirt sé leis an iníon chríonna. D'fhéach sí air é féin agus a chuid féasóige agus giobal. Ní phósfad, ar sise. An bpósfása é, a dúirt sé leis an tarna hiníon, b'é an cleas céanna Tiocfair chun cónaigh anso in éineacht linn arsa an duine uasal. Ó ní thiocfad a dúirt sé. Tá tithe agam féin ansúd in aice na h-abhann agus fanfaidh mé sna tithe san ar feadh tamaill ar aon tslí. Bhí sé ag cur de agus an t-airgead aige á líonadh isteach sna tithe chun go raibh na seacht mbliana caite. D'fhéach sé ainnis go maith uim an am san. Agus gioblach. Mar le fear a bhí ar an nós fásta, geall leis. Do tháinig an fear mór chuige arís. Sea, arsa Seán, an bhfuilimíd glan le chéile? Táimíd, a dúirt sé. Tá do gheasa comhlíonta go maith agat, agus ní mór liom duit a bhfuil d'airgead fáltha agat, a dúirt sé. B'in mar a bhí. Do chuaigh Seán isteach sa chathair agus bhí glas fágtha aige ar a thithe ina dhiaidh. Níor stad cos de chun gur chuaigh sé ag triall ar bhearbóir. Do thosnaigh á bhearradh. Chuaigh sé ag triall ar tháilliúir, nó ar tháilliúirí, bhí gnó aige de mhórán éadaigh, agus do cheartaigh sé é féin suas 'na dhuine uasal comh breagh comh glan is luigh súil duine riamh air. Bhí sé fanta amuigh breis is bliain gan filleadh ar an nduine uasal. Cheannaigh sé capall, dhá chapall bhána agus cóiste, agus do bhuail sé é féin agus a chóisteoir isteach go tigh an duine uasail tráthnóna. Níor aithin éinne é. Chuaidh sé féin agus an duin' uasal cun cainnte le chéile. Cad é an saghas duine uasail tusa a dúirt sé, ní fhaca anso riamh cheana thu, nó cad tá ag déanamh buartha dhuit? A leithéid seo, arsa Seán, duine uasal is ea mé go n-oireann bean dom. Tá fuíollach airgid agam, a dúirt sé, agus ba mhaith liom dá bhfiadfainn bean mhaith a fháil. sé is fearr ná a chéile arsa an duine uasal, tá triúr acu anso agamsa, dúirt sé, agus b'fhéidir go mbeifeá sásta le duine éigint acu. Taispeáin dom iad, arsa Seán. Thug sé leis a thriúr iníon. Fiach, a dúirt sé, ag taispeáint an té ba shine acu dho, cad é do mheas uirthi sin mar mhnaoi? Is ar éigint a thógfainn in aon chor í, arsa an duine uasal. Thaispeáin sé an tarna duine dho. Ar ndóin sin bean mhaith, arsa an duine uasal. Más ea, a dúirt sé, ní thógfadsa í. Thug sé leis an té b'óige. An dtógfá í sin? a dúirt sé. Do thógfainn, arsa Seán. An bpósfair é, a dúirt an t-athair léi. Do phósfainn, ar sise, mura mbeadh mé bheith pósta cheana. agus tá's agatsa go rabhas, agus anois nílim chun pósadh chun go bhfillfidh an fear go rabhas pósta leis, nó chun go bhfaighead amach cioca is beo nó marbh dó. Do rug Seán ar láimh uirthi. Tá sé anso agat, ar sisean, agus greim agat ar láimh air, agus ana-bhean is ea thu. Do bhí náire ar an mbeirt eile nuair a chnocadar an duine uasal breá a bhí ag an mnaoi óg agus é 'na bhacach geall leis um an am gur phós sí é. Bhuail sé féin agus an duine uasal fé dhéin na dtithe mar a raibh an t-airgead. Do hoscladh iad agus bhíodar geall leis lán d'ór aige. Níor fhág sé aon easnamh ar an nduine uasal ná ní raibh aon easnamh ar éinne bhí sa tigh. D'fhan sé ansan ar feadh sé nó seacht de bhliantaibh in éineacht leis an duine uasal. Do tháinig ríog ann go dócha go bhficfeadh sé conas a bhíodar ar Carraig na bhFear. Raghaidh mé abhaile, ar sisean, chun go bhfeicfidh mé conas tá an saol acu. Do ghléas sé suas a chapaill agus a chóiste agus as go brách leis fé dhéin Charraig na bhFear, an bhean in éineacht leis agus an tiománaí. Nuair a tháinig sé i radharc an tí, bhí sé cuíosach déanach um thráthnóna. Anois, a dúirt sé leis an mnaoi, bhfeiceann tú an tigh úd thall? Cím, a dúirt sí. Sid é an tigh 'nar chónaíos-sa, a dúirt sé, i dtosach mo shaeil. Agus sid é an áit go bhfuil mo mhuintir chun cónaigh. Comáin leat ansan ag triall orthu anois agus do chóisteoir. Iarr lóistín na hoíche orthu adúirt sé agus ní maith leo lóistín a thabhairt duit, déarfaidh siad leat ná fuilid uasal do dhóthain. Ach pé rud a déarfaid siad leat fan istigh adúirt sé, ná himigh in aon chor, agus b'fhéidir go nglaofainnse chúibh tráth éigin tríd an oíche. Do bhí cluith bacaigh tabhartha aige leis agus. do tháini' sé is cuir sé uime culaith an bhacaigh lasmuigh dá culaith féin. Nuair a bhí an bhean uasal dultha fé dhéin an tí d'iarr sí bheith istigh nó lóistín. Ó, ní choinnímid éinne den tsaghas san, a dúradar, coinnímid daoine bochta ach ní fhéadfaimid aon uaisle a choinneáilt mar nílmid oiriúnach ar iad a choinneáilt. Á, níl aon uaisleacht ag baint liomsa, arsa an bhean. Fanfad-sa, a dúirt sí. D'áitigh sí orthu go gcaithfeadh sí fanúint. D'fhan comh maith agus do thosnaigh an féasta a shocrú don mhnaoi. Do bhí gé agus sicín agus gach ní dá fheabhas á chur i dtreo tar éis na hoíche a thitim. Tine bhreá sa chistin nuair a bhuail chucu isteach an bacach. Níor iarr sé bheith istigh, ná ní dúirt sé gur bacach é ná cérbh é, ach do dhruid suas in aice na tine. Nuair a chonaic a mháthair é, d'aithin sí é agus do phrioc sí an t-athair. Mo chorp ón diabhal, ar sise, gurb é Seán é. Éist, a dúirt an t-athair. Is dóin is é é, ar sise, agus tabharfaidh sé náire dhúinn. Ba ghairid gur thosnaigh Seán ar bheith á chimilt féin agus á scrabhadh agus an cócaireacht ar siúl timpeall na tine agus rudaí ag Seán á caitheamh isteach anois agus arís. Ó, a Thiarna, dúirt an t-athair, tá an náire go héag fáltha againn uaidh. Do phriocadh a mháthair é, níorbh aon chabhair é. Nuair a tógtaí amach gé as an gcorcán thosnaigh sé á ithe. Nuair a thógtaí amach sicín, b'é an cleas céanna é. Bhíodh Seán in achrann ann agus cos nó smut éigin de á stracadh aige leis agus é á ithe go hocrach. D'fhan an scéal mar sin agus iad a d'iarraidh ná déanadh Seán náire ar fad a thabhairt dóibh. Agus nuair a tháinig am codlata do bhí an bhean uasal á cur a chodladh san áit a b'fhearr a bhí sa tigh. Caithfear, a dúirt sí, duine a chur im ghardáilse, pé áit go gcodlóidh mé. Caithfidh fear fanúint lasmuigh de dhoras mo sheomra go maidin. Déanfadsa é sin, arsa Dónall, dritheár Sheáin. Ní dhéanfair, arsa Seán. Mise a dhéanfaidh é. Ghluais an t-áiteamh eatarthu, ach do bhuaigh Seán. Chuaigh an bhean uasal a chodladh agus tháinig Seán lasmuigh den doras ag siúl síos suas agus d'fhan sé ann tamall maith den oíche. Bhí gach éinne dultha a chodladh. Do bhí athair agus máthair Sheáin ag éisteacht féachaint cathain a stopfadh Seán den tsiúl nó an dtiocfadh aon chodladh air. I gcionn tamaill do stop an siúl. Cá bhfuil sé anois? arsa an t-athair leis an máthair. Is dóin cá bhfios dom, ar sise. Ar ndóigh, níor airíomar ag gabháil amach é, arsa an t-athair. Níor ghaibh leis, a dúirt sí. D'éirigh sí, agus do las sí solas. Is do chuaigh amach mar a raibh Seán ag déanamh an tsiúil agus ní raibh pioc do Sheán ann. D'éalaigh sí léi fé dhéin an dorais mar a raibh an bhean uasal istigh agus nuair d'fhéach sí isteach Is amhlaidh a bhí Seán istigh ina codladh in éineacht leis an mnaoi uasail. Tháinigh sí thar n-ais arís ag triall ar an bhfear. Ó, mo chorp ón sliabh, ar sise, go bhfuil náire go brách fáltha againn. An dóigh leat ná go bhfuil sé istigh 'na codladh in éineacht leis an mnaoi uasail. Sea, níl leigheas air anois, a dúirt an t-athair, ach bheith cráite. D'fhan gach aon ní mar sin go maidin agus do chaith Seán uaidh culaith an bhacaigh. D'éirigh sé chútha in aonacht leis an mnaoi uasail, na dhuine uasal críochnaithe ar fad. B'shid é an uair a dh'aithníodar sa cheart é. agus do thosnuigh sé ar bheith á insint dóibh conus mar a bhí a shaol caite aige, agus níorbh aon bhrígh an fheirm thailimh a bhí acu i gCarraig na bhFear seochas an saibhreas a bhí ag Seán, agus ní hé féin amháin a bheith saibhir acht do dhein sé saibhir ar bhain leis. Níor fhág sé duine bocht i ngar seacht nglúine dho ná gur scaoil sé síntiús d'airgead an tseana-dhiabhail air.